القرآن ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة نموت ваше куће правити гробовима gdje šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare. A Ubej ibn Ka'ab radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ja abal mundir, أتدري أي آية من كتاب الله ما كأب قلت إلا هو يلقى في سقال للعلم منذر طيب من كأجل ذلك صلى الله عليه وسلم رأي ضمير نجيب من كأب ناشلي koji je najuzvišeniji i naj, najveći ajet koji znaš. Pa je on rekao Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ajet kursi. Pa je poslanik sa sallam potrčao ga po u grudima i rekao neka ti je prijatno znanje Ebul Munzire. Znači ova sad nam hadis govori o ajetima, da su imali sure i vidjeli smo znači odlike e, sure Fatiha, potom sure Kul Allahu Ahad, potom sure Kul Ozbrab al Falak, Kul Ozbrab al Nas, sure Tebarek, sure Bekare, potom govori o ajetima i spominje, znači, dva posljednja ajeta iz sure Al-Bekare, Amen Rasulu pa do kraja, i sure ure Allahu la, odnosno ajeta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, znači ajetul kursi. I kaže da je to najuzvišeni ajet u Allahovoj knjizi. A Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže nam وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارح قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود Abu Hureyre nam priča kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zadužio ga da čuva sakupljeni zakatul fitr. Znači zakatul fa'etani atin fa'đale jehfu minatan. I došao mu je neka u toku noći i počeo krasti tu hranu. Iz ovog hadisa vidimo da zekatul fitr ashabi su davali u hrani. Pa je počeo da zgrče i stavlja i krave tu hranu. Fa hrstuhu fa kultu la arfa'anne kila Rasulullah sallam. Uhvatio sam ga i rekao mu odnosću te Allahovom poslaniku sallam. Pa je čovjek rekao siromah sam, imam brojnu porodicu, zadesilo me veliko siromaštvo, kaže Ebu Hureyre, ja ga pustim. Kada sam osvanuo, poslanik sa namasljena nam reče, o Ebu Hureyre, šta bi sa tvojim zarobljenikom sinoć? Znači onoga koga si uhvatio u krađi. Znači poslaniku sa srnom je došla objava da se to desilo. Pa ja sam rekao, kaže Ebu Hureyre, Allahu poslaniće, žalio se na nas, siromaštvo, na brojnu porodicu, ja sam se sažalio na njega i pustio ga. Kaže mu poslanik, slago ti je i vratit će se. Fa arataftu anna u sejaud le kauli Rasulila sa sallam farasatuhu. Kaže Buhurele, znao sam da se vrati zbog toga što je poslanik to rekao i ja sam ga čekao. Fa džaa jefu mina ta'am fa kultu la arfa annaki la Rasulila sa sallam. Dođe ponovo, počne krasti hranu i ja njemu kažem, e sad idem Allahovom poslaniku, nema druge. Kale da'ani fe'ni muhtađu alaihe jar la, la Rahimtuhu fe halejtu se bila. Ponovo čovjek pođe kukat, pusti me sad, siroma sam čovjek, imam brojnu porodicu, neću se više vraćati. Ponovo se Ebu Hureyre sažalio na njega i pustio ga. Fasbahte fa kala li Resulullah sallam, ja Ebu Hureyre, ma fa'ala siruke al-bariha. Kada sam ostanuo, ponovo im poslanik reče, o Ebu Hureyre, šta bi sa tvojim zarobljenikom sinoć? Kultu ja Resulullah, šeke hađe wa jalan, farahimtu, fa halejtu se bilo. su bile. Pa sam rekao Allahu poslaniče, požalio se na brojnu porodicu, na siromaštvo i sažalio sam se i pustio ga. Fa kal, innahu kad kedebek vase je ud. Slago je i opet će se vrat. Fa rasasatuhu thalitha. Ponovo sam ga čekao po treći put. Fa dja jesu minatan, fa hathu, fa kultu, la arfa annak ila rasasalam. O, o hada ahiru thalati marrat, annake tezumu, annake la tehudu. ponovo je došao, ponovo sam da uhvati, i kaže Buhurere, sad idemo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, prijavit ću da si krao i to je posljednji treći put da mi, da mi govoriš i tvrdiš da se nećeš vratiti. I opet se vraćaš. Fakal dani fe inni u ke kalimatinim fe uke Allahu biha. Kultu قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت kaže on pusti me podučit ću te nečemu što će ti biti od koristi kaže volite čemu to kaže kada legneš u postelju prouči ajetul kursiju i ne imat ćeš cijelu noć čuvara od Allaha Đelešanu, to jest meleka koji će te čuvati i šetan ti se neće moći približiti do zore. Kaže Buhurire, pustio sam ga kad sam uslanuo, od, odšao sam, poslanik se nam reče, Matale silu kel bariha, šta bi stojim sa robljenikom si noć? Kutu ja Rasulallah, zame anahu ju alimuni kelimatin fauni Allahu biha, fahallajtu se bile. Kaže Allahu poslaniče, tvrdim da će, da, da će me podučiti riječima ili nečemu što će me koristiti ti, pa sam ga pustio. Šta je to u čemu te je podučio, kaže poslanik rekao mi je kada legnem u postelju da proučim majetul kursiju od početka pa do kraja i rekao mi je da ću imati čuvara cijelu noć i da mi se šetan neće moći približiti. Kaže poslanik sa sallam, anima innehu kad sadakak u ovu akadu Sad ti je istin rekao, iako je veliki lažov kaže men tu hatib munzu selase selase ne znaš li s kim si razgovarao i koga si hvatao sve ove tri noći Ebu Hureyre kultula, kaže ovdje ne znam kale dak je šeitan bio je to šeitan ova mi plenio imam Buhari znači ovaj cijeli jedan događaj od Ebu Hureyre radijallahu anhu a, a vidimo iz njega kolika je vrijednost učenja ajatul kursije prije spavanja. I da ako prouči ajatul kursiju prije spavanja, ne može mu se približiti šeitan i ima meleka koji ga čuva. Zbog toga ne treba propuštiti točak. E, Ibn Hajar, poznati komentator Buhane iz zbirke, kada je govorio o hadisu u kojem je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da šeitan svaku noć dođe čovjeku i sveže tri čvora iznad e, njegovog, na, njegovom zatilku, znači to su pravi čvorovi, kao kažu Lema, koje mi ne vidimo, ali vidi jedan vid sihra. Znači, čvor sveže iznad čovjekove glave i udari ga dobro rukom da čvor bude čvrst, jaki, da se ne može razvezati i kaže, spavaj, pred tobom je duga noć. Kaže Ulema s ciljem da ne ustane na noćni namaz i da bude cijeli dan, znači, neraspoložen i e, težak lin. Naime, kaže Ibn Hajar u komentaru tog hadisa da se to dešava u toku noći od, od, od strane šeitana, ko povuče na tom kursu zaštićenje i odvezivanje tih čvorova. Znači zaštićenje i odvezivanje tih čvorova, tako da a, biva sačuvano od šeitanskog djelovanja u toku cijelog, a, e, cijelog, cijele noći. I ne bi trebalo to propuštati ni u kom slučaju, a nije teško to naučiti. A Ebu Darda radi Allahanu kaže nam da je poslanik sa selam rekao Man hafiza ašra ajati min awal surat il kef Usime min ad dajjal Ufi rivaja min ahir sura surat il kef Ebu Darda nam kaže da je poslanik sa selam rekao Ko nauči na pamet Prvi deset ajeta sura kef Biće sačuvan od dajjala U, u drugom rivajetu Zadnji deset ajeta Međutim Pa kažu učenjaci da ispravni su rivajete koji govore o prvih deset ajeta, dok rivajete koji govore o zadnjih deset ajeta e, su e, na manjem stepenu i na manjoj dređi, tako da treba naučiti prvih deset ajeta. A Dejjal to je jedna, jedna osoba koja će se pojaviti pred, pred kijametski dan, pred sudnji dan, koja će biti najveća smutnja na zemlji od Adem, ali se do sudnjega dana. I Stoga trebalo bi naučiti ovih deset ajeta s početka sure Elkef. A Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže nam بينما جبريل عليه السلام قائل عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيض من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم قال أبشر بنورين أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ولن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته Dok je Džibril jedne prilike sjedio kod vjerovjesnika sallallahu sallam, čula se neka škripa iznad njih. Džibril je podigao glavu i rekao, ovo su nebeska vrata prvi puta danas otvorena. Nikad prije nisu otvorena. Kroz ta vrata spustio se Melek i Džibril reče, ovo je melek koji se prvi puta spušta na zemlju. Nikada prije nije bio na zemlji. Moj rekerak je nazvao Selam, potom rekao, radu se uh, svjetlu, naime, radu se što su ti data dva svjetla, nikada prije vjerovjesniku nijednom nisu bila date. To je Fatiha, sura Fatiha i završetak sure Bekare. Znači, Amen Resulu pa do kraja. Šta god proučiš i što god se spomeni u ta u, u, u, u ta dva svjetla, bit će ti dato. Pa i na čemu se radi, o čemu govori ovaj hadis? Ovaj hadis je inače primjen na muslimu svom Prvo, Džibrijan je se vani sjedio kod eh, kod vjerovjesnika sa nasrnom i čuo se škripu. Znači, otvorila su se nebeska vrata. Što znači, kao kažu učenjaci, da ovaj svod koji je iznad nas, ovo plavetlino koje mi vidimo, to je nebo mi zovemo i to se zove nebo je sve što je iznad nas, kao kažu učenjaci kod nas eh, definišući to. Međutim, kad poseban izraz nebo SMA koja se spominje u Kur'anu i Sunnetu je za nebeski svod koji je iznad, koji je građevina jedna stabilna građevina koja ima vrata koja se u Kur'anu i hadisima često spominju pa između ostalog i ovo i mi vjerujemo u to iako to nismo vidjeli otvorena su ta jedna vrata koja nikad prije nisu otvorena do, do tada. Ispustio su je kroz njih melek koji nikad prije nisi išao na zemlju do tada, što je posebna počast za poslanika sallallahu alaihi sallam, a i za Kur'an i za te ajete koji su spomenuti, koji, o kojima je on govorio. Zatim je nazvao to svjetlom. Dva rasvjetla. Prvo svjetlo je sura Fatiha sura Fatiha. I šta god čovjek prouči iz Fatiha, bit će mu dato. A e, to najbolje pojašnjava drugi hadis koji je prenesen u muslimovom sahihu gdje je poslanik sallallahu alaihi ve sallam rekao a, prenoseći u hadis kuci od Allah Đelšanuhu rekao je Allah Đelšanuhu podijelio sam fatihu na dva dijela između sebe i moga roba. Pa kada moj rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah kaže hvali me moj rob. Pa kada kaže Ar-Rahman Ar-Rahim kaže Đelšanuhu pohvaljuje me moj rob, kad kaže malik je omedin, tako dalje, pa kad kaže i ja te namru, i ja te ne stajim, to je do ugovor između mene i moga roba, kaže Amadžanu. Pa kad kaže ih da se vratil u stakim, Amadžanu kaže to pripada mom robu i mom robu pripada šta hoće. Znači, Amadžanu, kada čovjek uči fativu u namazu, znači u namazu, Allah Đelešanu direktno mu se obraća na to njegovo učenje. Pa kada on kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Jelšanu kaže tako. Pa on drugi ajat, Allah Jelšanu kaže tako. Pa kad moli i kaže puti nas na pravi put, Allah Jelšanu kaže dobro, to pripada mom robu. Znači daje mu to što traži u tim ajatima. I to se misli pod ovim, bit će mu dato sve što se spominje u tim, u, tim, u, u ta dva svjetla, znači u Fatihi. A što se tiče Amin Rasulu, naravno što zadnji ajat, uh, se tamo nemoj nas kazniti ako zaboravimo. Naime, i to pojašnjava drugi hadis u muslimovom sahihu, da čovjek kada kaže gospodaru naš nemoj nas kazniti ako zaboravimo, on što kaže da. Znači, neću vas kazniti. Pa kada moli pomozi nas, nas tako da naš ono kaže da, pomoći ću vam. I tako dalje. Znači, sve što se pruči od dove u tim ajetima, prihvata se kod Alažanu i Alažanu to daje čovjeku. To nam govori ovaj hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu. Znači vidjeli smo ovdje e, neke sure i neke a, neka ajeta koja su posebno istaknuta i posebno odlikovana što ne bi trebalo propuštati niti e, zanemarivati. Ostalo nam još, imam nevi, je spomenuo jedno poglavlje i jedan hadis u vezi s tim, to je Babistih babelištih manel kira. Lijepo je e, sastajati se zbog učenja Kur'ana. Ebu Hureyre radi Allahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao On štema qavmun fi bejti min bujuti Allahi truna kitab Allahi wa tada rasulahu bejnehum illa nezilet alaihim sakeina wa gašetum urrahma wa hafetum al malaike wa zakarahum Allah fi min enda Kad god se skupi sku, grupa ljudi u kući od Allahovih kuće, to jest u džami, da bi čitali Kur'an i izučitavali ga međusobno, spusti se na njih smirenost Obas Peik Milos okruže ih meleci i Allah ih spomene kod onih koji su kod njega. Znači imenom i prezimenom hvali se i diči se pred melecima tim ljudima koji uče Kur'an i začavaju međusobno u kući od Allahovih kuće. Kaže u Lema, spomenuta je džamija ovdje, iako podrazumijeva naravno i svako drugo mjesto koje se okupe može i u kući porodično i slično i molimo Allah zašano zbilja da budemo od ti da se okoristimo od ovih nekoliko naslova i hadisa koje imam nevoj spomenuo u vezi sa učenjem Kur'ana i vrijednosti toga. جد بلطفك يا إلهي فله زاد قليل مفلس والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الله تبارك وتعالى najbolje zna neka selam salavat spas na Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Poštovani slušalci, bilo je to izlaganje u domenu poglavlja koje govori o vrlinama i odlikama skroz komentar poznatog hadijskog dijela Rijadu Salhin na temu vrijednost učenja Kur'an i Kerima od strane strane naših gosta predavača profesora Ledna Simšića.